chapter 2 kai into sum ple rustai ten hemeran tes pentecostes esan hapantes hamathumadon epi to auto kai agenito afno ek tu uranu hekos hosper foramenes panoes bias kai eple rosen holon ton oikon hu esan kathemenoi kai ofthesan autois de merit zamenai glossai hose puros e kathesin te f hena hekaston auton kai e plestesan hapantes pneumatos hagiu kai erxento lalein heterais glosais, kathos to pneuma e autois apof thingestai esande in hierusalem katoi kuntes judaioi andres iulabes apo pantos ethnus ton hupa ton uranon. Genomenes der tes phones tautes sun eilthen ta plethos cae sun ecuthe hoti ecuon es hecastos te idia dialecto lalunton auton. Existanta der cae ethalmadzon legontis pros alelus uc idu pantes hutoi esen hoi laluntes galileoi kai pos hemes aquomen hecastos te idia dialecto hemon in he egenethemen parthoi kai medoi kai elamitai kai hoi katoi kuntes ten mesopotamian judaian te kai cappadocian ponton kai ten asian frugian te kai pamphulian aigupton kai ta mere tes lebues tes kata kurenin kai hoi epide muntes romaioi judaioi te kai proselutoi cretes kai arabes acu omen Lalunton auton tes hemeterais glossais ta megaleia tu theu. Existanto de pantes, cae die porun alos pros alon, legontes ti an theloi tuto enai. Heteroi de cliur zontes, elegon hoti glucus memis dominoi esen. Stathes de Petros, sun tois hendeca, eperin ten phonein autu kai apethinxata autois andres judaioi kai hoi katoi kuntes jerusalem hapantes tuta humin gnoston esto kai enotisaste ta remata mu ugar hos humes hupolambanate hutoi methu usen estengar hora tritei tes hemeras alla tuta estin ta e remenon dia tu profetu Joel, cae estai in tais escatais hemerais lege hotheos, ec ceo apo tu penumetos mu, epi pasan sarca, cae profetiu susen, hoi huioi humon, cae hae thugateres humon, cae hoi neaniscoi humon, horaces opsentai, kai hoi presbuteroi humon enupnia enupnias thesantai. Kai ge epi tus dulus mu, kai epi tas dulas mu, in tais hemerais ecenais, en keo apo tu penumitos mu, kai profe susen. Kai doso terata, ento urano ano, kai semea epi tes geis, kato, kai haima kai por kai atmida capnu ho helios meta strafesetai es scotos kai he selene es haima prin e elthin ten hemeran curiu ten megalen kai epiphane kai estai pas hos an epikalesetai ta onoma curiu sothesetai Andres Israelitae accusate tus logus tutus, Jesun ton Nazoraion andra apo tu theu apo de degmenon eis humas dunamesen kai terasen kai semeois hois epoiesen de autu ho theos in meso humon kathos kai autoi oidete tuton te horis menei bulei kai prognosei tu theu ek doton labontes dia keiron anomon pros anelate. Hon ho theos anestesin lusas tas odinas tu thanatu kathoti uc ein dunaton kratestai auton hup autu. David gar lege es auton pro o romain ton curion inopion mu dia pantos hote ec dexion mu estin hina me salutho. Dia tuta eu franthe he cardia mu cae egalia sata he glosa mu ete de cae he sarx mu cata ep elpidi hoti uk eg katalepses ten psukein mu es hadu, ude doses ton hosion su idein diaphthoran. Eg norissas moi hodus zoes pleroses me, euphrosunes meta tu prosopu su. Andres Adelphoi, hexon epein meta paresias pros humas peri tu patriarchu david hoti kai etel utesen kai etafe kai ta menema autu estin en hemin acri tes hemeras tautes prophetes un huparkon kai edos hoti horko omasen auto hatheos ec carpu tes osfuas autu ta catasarca anastasein ton Christon CATHISAE epi tu thronu autu. Pro idon illa lesen peri tes anastaseos tu Christu, hoti u catelephthe he psuche autu eis hadu, ude he sarx autu, eden diaphthoran.' tuton ton Jesun anestesen Theos, hu pantes hemeis esmin martures te dexia un tu theu hupsothes ten te evangelian tu hagiu pneumatos labon para tu patros exekeen tuta honun mes blepete kai acuete ugar david anebe estus uranus lege de autos epen ho curios to curio mu kathu ek dexion mu heos an tho tus ekthrus su hupa podion ton podon su asphalos un genosketo pas oikos israel hoti kai curion kai christon auton hotheos epoiesin tuton ton jesun hon humes estaurosate. Acusantes de catenugesan te cardia epon te pros ton petron cae tus loipus apostolus te poiesomen andres adelfoi. Petros de efe pros autus metano esate cae baptisteto hecastos humon epi to anonati Jesu Christu eis aphesin hamartion, kai lepseste ten dorean tu hagiu pneumatos. Humin gar estin he epangelia, kai tois technois humon, kai pasin tois eis macran, hosus an pros calesetai curios hotheos hemon heterois te logois pleosin dia martureta kai pare kale legon so thete tes geneas tes scolias tautes hoi men un as menos apodexamenoi ton logon autu e baptis thesan kai pros et thesan te hemera ekene psukai hose triskiliai esan de pros carturuntes te didache ton apostolon, cae te quenonia, cae te classe tu artu, cae tais pros iucais. Egenita de passe psuche phobos pola te terata cae semea dia ton apostolon egenita. Pantes de hoi pistuantes esan epita auta, kai ekon hapanta koina kai ta ketemata kai tas huparxes epipraskon kai diamerizon auta pasin kathoti an tis crean eken kath hemerante pros carturuntes homothumadon ento hiero clontes te kat oikon arton metelambanon trophes in agaliasse kai aphilotete cardias ainuntes ton theon kai econtes carin pros holon ton laon hodie curios pros etithei tus sodzomenus kath himeran te ecclesia